بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فيا أيها الأحبة تم حميد الله تبارك وتعالى كتوفكية فرصة هيني كوجا مجهون كتانا من لقزيت وهابا مبكاسي أما هابا كيولي siku nyingi wengi ilikuwa tukiasiliana tu alhamdulillah tumomba Allah tabaraka wa taala aijalihi liqa fiha khair wa baraka na aijalihi katika mizan hasanat aljami' يوم القيامه انه ولي ذلك والقادر عليه tukianza katika mada ya muhadhara huno ambayo kwamba inazungumzia الإسلام والسنة الإسلام والسنة وإسلام نسنة بورا وإسلام نأزوري وإسلام نأبورا وسنة نأزوري وسنة تزنمزي بعض نقاط تشاكي وسباب وكاتي أو رؤوسه كزنمزك لكيتو dini ya Uislamu maashara alahibba ni dini ambayo kwamba Allah tabaraka wa taala ameipamba na kila zuri ameipamba na kila zuri ni dini iliyopambika na kila zuri kwa sababu ni dini inayotoka kwa Allah tabaraka wa taala miongoni mwa kuonesha uzuri na ubora wa Uislamu kwanza tutazungumzia upande wa Uislamu kiujumla alafu tutazirejelea hizi hizi nukat tuangalie hususia ya ahli sunna kwenye niqat kama hizi na ubora wao kwanza kabisa dinul islam dinun kamil la kwanza kutuonesha ubora na utukufu na uzuri wa hii dini ni kuwa dini ya Uislamu ni dini iliyokamilika la naqsa fihi la naqsa fihi biwajhin min alwujuh hakuna upungufu katika dini ya Uislamu hili linadhihiri wazi ukiangalia Uislamu kwa upande wowote lau utaangalia katika upande wa aqida utaona dini ya Uislamu imekamilika katika upande wa aqida Muislamu au dini ya Uislamu ukiulizia lolote kuhusiana na mambo ambayo kwamba watu wanayeitakidi watu wanayaamini utapata uislamu uko na msimamo katika jambo kama lile aqida ya uislamu ni aqida kamila aqidakum Musa Allah tabaraka wa taala kumuhusu Allah tabaraka wa taala aqida kuhusu alamul ghaib aqida kuhusu ulimwengu wa ghaibu ambao kwamba ni ulimwengu usiotambulika au kueleweka na his na hisia yani ni ulimwengu wa ghaibu ulioko nyuma ya hisi nyuma ya hisia maanisha viumbe wasio tusiowaona au habari ambazo kwamba hatujazifikia au zilizotangulia aqida kuhusu anbiya kuhusu vitabu kuhusu yani kila mahali hakuna swali litaibuka katika moyo wa Uislamu likose jawabu katika Uislamu ni dinun kamil ودائما dini ikiwa na ukamilifu utapata moyo hupata utulivu kwa sababu hakuna tashwishi itakuja itakosa tiba Allah tabaraka wa taala ameikamilisha hii dini katika ujanibi ya ibada katika upande wa ibada utapata Uislamu umeelezea kila anachokihitajia Muislamu katika ibada zake ibada anazostahili kuziabudu ni gani namna gani anastahili azitekeleze ibada zile ha? hutapata yani kuna upungufu wala kuna mahitajio ya wengine wa kuelezea zaidi kana na uislamu vile umefanya nini umeeleza dini ya uislamu utaipata imekamilika katika muamalat namna gani unafaa uamiliane wewe na wenzako muamala wako na mzazi wako muamala wako na mke wako muamala wako na watoto wako muamala wako na jirani muamala wako na yoyote yule ambaye kwamba unatagamana naye utapata uislamu uko na maelekezo namna gani unastahili kuamiliana nao lidhalika Allah tabaraka wa taala aisifu hii dini na sifa hii ya kamal kuwa ameikamilisha Allah tabaraka wa taala sema al-yawma akmaltu lakum dinakum amwambia mtume wake sallallahu alayhi wasallam na hii ni aya iliteremka katika haji ya mtume alayhi salatu wassalam يوم arafa ilikuwa imefika يوم الجمعه baada ya kuteremka hii aya mtume aliishi siku 81 peke yake akakutana na Mola wake amwambia Allah tabaraka wa taala ambaye mtume wake al-yawma akmaltu lakum dinakum leo hii nimewakamilishia dini yenu wama akmalahu Allah la naqsa fi jambo ambalo kwamba Allah amelikamilisha hakuna upungufu ndani yake haliwezi kivyovyote kufikwa na upungufu na kukamilishiwa dini ndiyo neema kubwa zaidi yenye kukusanyia neema zote za kilimwengu na za swala la kukamilishiwa dini ni swala limekusanya ndani yake neema zote za kidunia na neema zote za kiakhira lidhalika utapata aya mbele Allah tabaraka wa taala mubashara asema ah, wa atmamtu alaykum ni'mati na nimewatimilizia neema zangu yani neema za Allah zote ametutimilizia yani ametupatia zote kiukamilifu kwa nini kwa sababu kule kukamilishiwa dini ndio sababu ya kupata neema zote za ulimwenguni neema zote za wapi za akhirah الحياة السعيدة الدنيوية والأخروية محصورة في كمال الدين maisha mazuri ya kidunia na maisha mazuri ya kiakhira yote yamekusanywa katika ukamilifu wa nini wa dini kwa maana Allah tبارك وتعالى aliposema al-yawma akmaltu lakum dinakum mubashara tuambia wa atmamtu alaykum ni'mati na nimewatimilizia hii neema yangu ورضيت لكم الإسلام دينا لأن يعني مواردية إلي وإسلام هو ديني فلا يسخطه أبدا هويزكم كسركية الله يوتي ليش كمان نهني ديني كما نفتاك أبدا وسبب نديني أمير ذي الله تبارك وتعالى كيف نعمة يكو كمليشي وديني أو أزوري هونك وديني يو الله أمي كمليشة hili jambo ni sababu ya wewe kupata neema za kidunia na za kiakhira maisha mazuri ya dunia na ya akhira pengine mtu anaweza kuja na suali hapa lakini tunaona waislamu walioshikamana na dini unaona katika dunia pengine wameishi hali ya umaskini au wametahiniwa wakuna misiba maradhi kadha itakuwaje sasa hivi maisha mazuri maashara wal ahibba yanafungika kwenye mambo mawili ukikosa haya mambo mawili utakuwa kwenye maisha maovu hata ukakusanyiwa ulimwengu ndani yake ukakusanyiwa utajiri ukakusanyiwa kila la kukusanyiwa haya mambo mawili ukiyakosa basi utakuwa kwenye maisha maovu mambo haya mawili Allah tabaraka wa taala amewakusanyia waislamu walioishika hii ni dini ya Uislamu kiukamilifu kama vile hii dini ni kamili basi ishike kiukamilifu mambo mawili ni haya ashukru inda an-ni'ma inda al shukrani pindi umeneemeshwa na kuwa na subra pindi umeonjwa na umetahiniwa unapopewa misiba Allah akakujalia ukawa na subra kwenye ule musiba wallahi tataladhdha fi musibatik utahisi ladha kwenye moyo wako na utulivu hali uko ndani ya msiba na unapokunjuliwa neema Allah akakujalia ni mwenye kushukuru basi wewe ndio utakuwa ni mwenye kustarehe na zile neema lakini anayekosa shukrani wakati amefunguliwa ulimwengu hadha fi shaqa huyo uko kwenye uovu wala hako kwenye maisha mazuri anayekosa subra wakati ako kwenye mitihani hadha fi shaqa huyo pia ako kwenye nini maisha yani maisha mabaya hako kwenye maisha mazuri lidhalika utapata mtume alayhi salatu wassalam asema haya maneno ajaban li amri almu'min ajaban li amri almu'min inna amrahu kulluhu lahu khair ajabu sana jambo la mu'min ni jambo la ajabu sana jambo lake lote utalipata yani yoyote anayomsiba yeye yanayomfikia hali yoyote inayomfikia ako ndani ya khair walaysa dhalika li ahadin illa almu'min hali hiyo hanayo mwingine yoyote isipokuwa mu'min kisha mtume atuelezea hali yenyewe in asabathu sarra shakara fakana khairan lahu akifikwa na mambo mazuri yenye kufurahisha mambo ya kufunguliwa anashukuru hali hiyo ikawa ni khairi kwake wa in asabathu dharra sabara fakana khairan lahu akifikwa na mambo ya mitihani na misiba husubiri ikawa ni khairi lile jambo ikawa ni khairi lile jambo kwake kwa hivyo amri ya mumin yote ni khairi lidhalika utapata mtume alayhi salatu wassalam yeye ndio akona hadhi kubwa zaidi ya maisha mazuri ya kidunia na ya kiakhirah pamoja na hivyo utapata Allah hakumkunjulia utajiri bali Aisha asema ilikuwa ikipita miezi mitatu ndani ya nyumba ya mtume hakuwashwi moto yani hakupikwi aulizo mnaishi vipi asema tunaishi na tende na maji tende na maji lakini hemu angalia ni nani utasema amepewa maisha mazuri ya kidunia zaidi ya mtume alayhi salatu wasallam mafi hakuna kabisa Allah تبارك وتعالى يجعل ويجمع لهذا المؤمن في قلبه من السعادة ما لا يعلمه إلا الله anamkusanyia kwenye moyo wake huyo mu'min aliyoko kwenye hali hii anamkusanyia saada na uzuri wa maisha na kuhisi utulivu na raha kwenye maisha yake kiasi ambacho kwamba hakijui isipokuwa Allah tabaraka wataala lidhalika ukisoma sira ya as-salaf salih wema waliotangulia utawakuta kwenye mitihani na wanajihisi wako kwenye neema kama Abu Kilaba na wengineo na visa ni vingi katika makamu kama hili haituruhusu wakati kuvitaja vyote kiujumla au hata kugusia baadhi yake kwa sababu haya mambo yote tunataka tuyaangazie alafu tuyaregelee tena mara ya pili kwa mtazamo wa kumwangazia ahlus sunna kwenye mambo haya twende kwenye jambo la pili jambo la pili katika yenye kuonesha uzuri wa hii dini ya Uislamu ni kuwa dinul isau kabla kuingia la pili katika hili jambo la kwanza ni ashiria hapa kwa sababu hatuwezi kulizungumza kiurefu lakini kuna risala kitabu kidogo cha Imam al-Allama Muhammad al-Amin al-Shanqiti rahimahullah mwenye tafsiri inayojulikana adwaul bayan akiita alislamu dinun kamil alislamu dinun kamil ni muhadhara aliyotoa ndani ya masjid an-nabawi kwa ombi la malik wa maghrib ah limuomba awatolee muhadhara akatoa muhadhara kwa masjid an-nabawi alislamu dinun kamil na kimefanywa translation kiingereza haba habadha mtu leo atakipata na kiko kwenye internet pdf walillahi alhamd alislamu dinun كامل وإسلام دين مكمل نعم تنجي كتك نقطة فيه الإسلام دين يحفظ الحق أو يحفظ الحقوق إلى جنب لنجين لكون إيش وزور ودين أو إسلام نديني إن يهفاذ حكي زوته نديني إن يهفاذ حكي زوتي ويعطي كل ذي حق حقه نأنا نبتي كل من يحاكي حكياته na kwa ajili hii utapata dini ya Uislamu ah, inahakikisha usalama na amani kwa sababu amani na usalama inapatikana pindi kila mtu atapata haki yake na haki zinaponyimwa ndio utapata kutokea kukosekana usalama na nini na amani kwa hivyo dini ya Uislamu imeitwa ni dinul Islam ah ni dini dinul Islam neno lake linatokana kwenye nini kalima assalam kuwa na salama na amani لأن دين الإسلام يعطي كل ذي حق حقه inampatia kila mwenye haki haki yake anayestahili dini ya Uislamu inakufanya wewe uwe ni mwenye kumtekelezea haki yake yule aliyekuumba na hii ndio haki kubwa zaidi haki ya aliyekuumba ndio haki kubwa zaidi kuliko haki ya viumbe kwa hivyo kwanza kabisa dini ya Uislamu utapata imejengwa juu ya msingi hunu wa kumkamilishia yule aliyekuumba haki yake haki aliyekuumba ni gani Mtume sallallahu alayhi wasallama amwambia Muadh ibn Jabal Muadh ibn Jabal hadithi aliyopokea Muadh asema nilikuwa safari moja nimepanda katika mnyama pamoja na mtume tumepanda pamoja طيب mtume alayhi salatu wassalam akaniuliza ya Muadh atadri ma haqqu Allah ala al-ibad wama haqu alibadi ala Allah wajua haki ya Allah juu ya waja ambao kwamba wanastahili hawa waja kumtekelezea Allah waijua na je unajua haki ya waja wanaostahili kutekelezewa na Allah akamwambia Allah wa rasuluhu ahla Allah na mtume zaidi mtume alayhi salatu wasalam akamwambia haqqu Allah ala alibad an ya'buduhu wa la yushriku bihi shay'a haki ya Allah kwa waja ambayo kwamba hawa waja wanastahili wamtekeleze ni kuwa wao wamwabudu yeye peke yake wala wasimshirikishe <clears throat> wala wasimshirikishe yeye na yoyote katika swala zima la nini la ibada ibada aina yoyote inastahili apelekewe nani Allah tabaraka wa taala peke yake kwa hivyo ni wajibu wako kama muislamu uitambue na uijue kila jambo utakalokulifanya ikiwa ni ibada usome ujue hii ni ibada kwa hivyo madamu nishajua ni ibada kwa hivyo sifai kumpelekea mwingine isipokuwa nani Allah tabaraka wa taala uislamu kwanza unakuamrisha ufanye hilo wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun Allah sema sijaumba majini wala binadamu isipokuwa kwa kumwabudu yeye Allah peke yake wama umiru illa liya'budu Allah mukhlisina lahu wala hawajaamrishwa isipokuwa muabudu Allah hali ya kumtakasia ini dini yani hizi ibada bila kumshirikisha na mwingine yote Uislamu unakuamrisha uwatekelezee haki viumbe baada ushatekeleza haki ya muumba pia haki ya viumbe kuna haki ya mzazi Allah tabarak wa taala Allah tabarak wa amemwamrisha bin yadamu amfanyie wema nani mzazi wake wa bil walidaini ihsana baada ya kutaja haki yake wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah baada kutaja haki yake ya kwanza Mola wako amehukumu na ameamrisha asiabudiwe isipokuwa yeye peke yake baada kutaja haki hili akafuatisha haki ya nani ya mzazi ha ah, wa bil walidaini ihsana na wazazi haki yao ni wafanyiwe wema kama vile alipokufanyia wema wewe mzazi wako akakuzaa akakulelea akakusomesha akakulisha akakuvisha mpaka ukafikia kupata kimo kama hichi basi hal jazaa'u al-ihsan illa al-ihsan haiwi malipo ya ihsan isipokuwa ni kufanyia ihsan vile vile kwa hivyo ndo Allah akaamrisha wazazi wafanyiwe wema na wasifanyiwe uovu wazazi lidhalika kuwafanyia uovu wazazi ni madhambi makubwa baada ya kumshirikisha Allah tabaraka wa taala uququl inafuata katika ubaya inafuata kosa la kumshirikisha Allah hili ndio kosa kubwa zaidi baya zaidi baada ya hilo ni kosa la kumfanyia uovu mzazi Uislamu unaamrisha kuwatekelezea haki kila anayestahili kila aliye na haki juu yako mke wako ana haki juu yako Uislamu umekuamrisha umtekelezee haki mke wako Mtoto wako ana haki juu yako, Uislamu umekuamrisha mtekeleze haki. Jirani yako ana haki juu yako, Uislamu umekuamrisha mtekeleze haki yake jirani. Ah, Muislamu mwenzako bali mpaka asiyekuwa Muislamu pia ana haki kwako wewe umtekelezee. Kwa hivyo utapata Uislamu haukuacha. Kila mwenye haki ana umeislamu umeamrisha utekeleze umtekeleze haki yake. Mtume عليه الصلاه والسلام asema katika hadithi iliyopokewa na Salman al-Farisi ah iliyoko kwenye sahih al-Bukhari asema inna li rabbika alayka haqqa hakika Mola wako ana haki juu yako طيب nafsika alayka haqqa nafsi yako pia ina haki juu yako uitekeleze nafsi yako haki usiinyime nafsi yako haki yake endelea asema wali ahlika alayka haqa na watu wako wana haki kwako wewe mzazi mke watoto majirani wote ahli zako pia wana haki kwako wewe alafu amaliza asema fati kulli dhi haqqin haqqa basi mpatie wajib hadha al-amr lilwujub mpatie kila mwenye haki kwako wewe haki yake mpatie kila mwenye haki kwako haki yake na kinyume cha haki ni nini dhulma ndio haki ni kuweka kila kitu panapostahili kuwekwa kitu kile kama vile ibada anayestahili kupeleka ibada ni nani ni Allah haki ni kumpelekea Allah ibada zote طيب na dhulma ni kinyume chake kuweka kitu pasipostahili kuwekwa kile kitu unapopeleka ibada kwa siku Allah ni dhulma طيب لذلك الله تبارك وتعالى asema kwenye Qur'ani akitutajia maneno ya Luqmano alhikma alhakim akimhusia mtoto wake ya bunayya la tushrik billah inna shirka la dhulmun adhim ndio dhulmu kubwa zaidi kwa sababu umechukua haki kubwa zaidi ukaipeleka pasipo stahili kupelekwa haki ile kwa hivyo ikiwa Uislamu unaamrisha kila anayestahili umpe haki yake maana yake unakataza dhulma kwa aina zote na haki zinapopelekwa panapostahili kupelekwa dhulma ikakosekana katika mgongo wa ardhi usalama na amani utapatikana katika ardhi huu ni katika haya ni katika kuonesha uzuri wa nini uzuri wa wa Uislamu naam jambo la tatu nataja kiufupi kukimbilia wakati naona unayoyoma jambo la tatu alislamu dinul islah alislamu dinu alislah katika mambo yenye kutuonesha uzuri wa Uislamu ni kwa kuwa Uislamu ni dini ya kutengeza ni dini ya kurakibisha na kutengeza palipoharibika daima utengezaji ni jambo zuri ha? Ah, na hii ni kuonesha uzuri wa Uislamu Uislamu ni dini ya kutengeza na hii maana yake ni kwa Uislamu unakataza kufi, kufanya kufisidi Uislamu unakataza nini kufisidi kama Allah tabarak wa taala alivyo alivyotuelezea hayo kwenye Qur'ani la tufsidu fil ardi ba'da islahiha ba'da islahiha Allah tuambia msifisidi kwenye ardhi baada hii ardhi kutengenezwa Allah ameteremsha dini ya Uislamu ikaja ikatengeneza kwenye ardhi basi msifanye ufisidifu baada ya kutengenezwa ni ardhi na kusilihishwa tayeb Uislamu ni dini ya, ya kusilihisha utapata Uislamu unasilihisha baina ya unasilihisha ma, ma, mawasiliano au uhusiano baina ya mja na nani na Mola wake. Mtu anapokuwa ameshikamana na Uislamu sawa sawa anakuwa na mawasiliano mazuri baina yake na nani na aliyemuumba kwa sababu unamtekelezea aliyokuumba haki na unayatekeleza yote aliyokuamrisha yule aliyokuumba unaepuka yale aliyokataza aliyekuumba bila shaka kwa kwenye mawasiliano mazuri wewe na nani na aliyekuumba kwa hivyo umekutengenezea mawasiliano yako baina wewe na nani na aliyekuumba Uislamu unakutengenezea mawasiliano mazuri baina wewe na waja na viumbe wote unapokuwa wewe unatekeleza kama vile Uislamu unakuhitaji wewe utekeleze na uwafanyie wale wenzako bila shaka mtakuwa na uhusiano mzuri kwa sababu Uislamu unakutaka kama katika lile lililotangulia kufikisha haki kila mahala pake. Mtu ukampa haki yake na usimdhulumu, bila shaka kutakuwa na nini? Na uhusiano mzuri baina yako na yeye. Angalia mfano unapokuwa unamfanyia wema mzazi wako, unamfanyia ihsan, unamsikiliza, unamhudumikia. Ah, unazungumza naye kwa sauti ya chini ya upole, unamuonesha heshima. Bila shaka mzazi atakuwa na roho mzuri na wewe atakupenda ha? kwa sababu wewe ushatengeneza mawasiliano baina yako na nani na yeye vile vile mtoto wako akaona kutoka kwako kama wewe mzazi vile unavyomjali na kumhudumikia na kumpendia kheri na kumwogopea shari bila shaka atakuwa na moyo mzuri na atakuwa na heshima ya hali ya juu kwa mzazi wake ha? mke wako vile vile unapokuwa unamtekelezea haki zake zote bila ya kumdhulumu wala kumnyanyasa bila shaka atakuwa uko, utakuwa kwenye cheo kikubwa sana katika moyo wake Ah, kwa hivyo utapata Uislamu ulipoamrisha katika lile lililotangulia kwa kila mtu apewe haki yake. Kwa hilo tayari inatengeneza nini? Uhusiano baina yako na kila mmoja. Kwa hivyo Uislamu ni dini ya kutengeza, si dini ya kuharibu. Ni dini inatengeneza na inakataza uharibifu. Inakataza dini hii inakataza uharibifu na kama katika aya tuliyoiona tuliyoitaja Allah tabaraka wa taala asema msifisidi katika ardhi baada ya nini ardhi kutengenezwa kwa hivyo inakataza dini ya Uislamu uharibifu katika ardhi utapata Uislamu sharia yake yote kila sharia katika sharia ya Uislamu utaiona nyuma yake kuna hikma kubwa ya kurakibisha na kutengeneza sharia zote za Uislamu ulipoamrishwa utapata kuna maslahi makubwa katika kule kuamrishwa na wewe kutekeleza yale maamrisho yale uliyokatazwa utapata kuna maslahi makubwa nyuma yake wewe kuepuka yale dini ya Uislamu yote kwa maamrisho yake na makatazo yake umekuja kutengeneza mambo matano ya kimsingi anayoyahitajia binadamu Uislamu umekuja kumuhifadhia binadamu dini yake kwa sababu ukitekeleza haki ya Mola wako ukampelekea ibada zote itakuwa umehifadhi dini yako dini anastahili kupelekewa ni ule aliyeumba wala si wale ambao kwamba hawana uwezo wowote wanaopelekewa ibada wakati ya kuwa hawana uwezo wowote wa kujifanyia wao wenyewe acha wao kuwafanyia wengine lakini Allah ndio mweza wa kila jambo na hili binadamu analikiri yoyote hata wale wanaokanusha kuweko kwa Allah lakini katika nyoyo zao wanakiri ila ni ukaidi kama alivyotuambia Allah tبارك وتعالى kwenye Qur'ani wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum dhulman wa 'uluwa wamekanusha hii lakini nyoyo zao ziko na yaqini ya hili jambo na nyoyo zao zinakubali hili jambo nini kidhulmatu na kwa kibri kwa sababu gani kwa sababu Allah amejalia umbile la waja ni kumkiria ibada na kumkiria kuwa yeye ndiyo muweza wa kila jambo anayestahili kufanyiwa طيب naam kwa hivyo utapata Uislamu ni dini ya kutengeneza pale ilipoamrisha kuwa haki zifikishwe na kukataza dhulma kama alivyosema Allah tبارك وتعالى kwenye hadithi Qudsi ya ibadi inni haramtu dhulma ala nafsi waja'altuhu bainakum muharrama fala tadhalamu enyi waja wangu hakika mimi nimejiharamishia dhulma mimi mwenyewe yani Allah asema yeye mwenyewe amejiharamishia kudhulumu hadhulumu Allah tabaraka wa taala kabisa amruhu kulluhu adl amri yake yote ni uadilifu alafu atuambia na nimeifanya dhulma kuwa miongoni mwenu yani nyinyi kudhulumiana ni haramu vile vile fala tadhalamu msidhulumiane kwa hivyo unaamrisha haki zifikishwe na inakataza dhulma utapata ikatengeneza uhusiano wa kila upande hivyo ndivyo ilivyo dini ya Uislamu na ni jambo adhim la kuonesha uzuri wa dini ya ya Uislamu na ndio maana utaona mtume alayhi salatu wasalam atuambia katika hadithi sahihun iliyoko kwenye Bukhari na Muslim ad-dinu an-nasiha ad-dinu an-nasiha ad-dinu an-nasiha mtume haya maneno aliyakariri mara tatu ili kuyasisitiza na kuyahimiza asema dini ni kunasihi ni kutoa nasaha nasaha nini nasaha ni kumtakia mwenzako khairi na kumuogopea mwenzako shari isimfike ndio nasaha ndio maana ukamuhusia mtu bwana fanya jambo kadhaa ni kwa sababu akilifanya lile jambo atapata khairi unapomkataza mtu usifanye jambo hili si zuri ni kwa sababu endapo atalifanya atafikwa na shari kwa hivyo hutaki ile shari ifanye nini imfike hii ndio nasiha na dini ya Uislamu yote ni nasiha ad-dinu an-nasiha kwa hivyo utapata dini ya Uislamu inatengeneza ni dini ya islah ya kutengeneza ni dini ya kufanya nini ya kutengeneza tayeb twende katika nukta ya nne inaonyesha uzuri wa dini ya Uislamu adhana inakuwa saa mbili kamili huko pia vile vile ama tofauti tayeb jambo la nne dinu alislam dinu rahma ni dini ya rahma ni dini ya nini ya rehma na huruma hili ni jambo la kuonesha uzuri wa dini ya Uislamu bila shaka wewe unapomhurumia mtu atakuchukulia wewe ni mtu mzuri sana kwake yeye ah. kwa hivyo dini ya Uislamu ni dini ya nini ya rahma na hili Allah tabaraka wa taala ametuwekea wazi katika kila kipengele cha dini yeye kwanza aliyeteremsha hii dini inayotoka kwake ndio dini ya Uislamu inatoka kwa Allah wala haijatengenezwa na watu na binadamu lidhalika utaipata ni dini iko kamili kabisa kwa sababu aliyoileta amekamilika na viumbe ni wapungufu si wakamilifu kila kinachotengenezwa na kiumbe kina upungufu ndani yake kwa hivyo yule aliyoiteremsha hii dini yeye mwenyewe katika majina aliyojiita na sifa alizojisifu nazo amejiita Ar-Rahman Ar-Rahim yule aliyoiteremsha hii dini mwenyewe amejiita ni Ar-Rahman Arrahman maana yake ni yule anayerehemu wote hapa duniani na akhira wote wema na waovu anawarehemu na hili ni rahma amma hata wale waovu unapowaona wananeemeka kwenye utajiri maisha mazuri wana vipando vizuri magari manini wana afia mzuri ha? ile ni katika rehema za kutoka kwa Allah tabaraka ni neema za Allah tabarak wa taala na hii ni kuonesha rehema za Allah zilivyokunjufu mpaka wale wanaomuasi pia anawarehemu hapa duniani lakini arrahman ni rehma khasa Allah anawarehemu nazo waja wema peke yao hapa duniani kwa kuwafikia kuwa wao wawe ni wenye kutekeleza mazuri yenye kuwapatia maisha mazuri baada ya kufa na ni mwenye kuwarehemu wema peke yao siku gani siku ya kiyama arrahman arrahim Hiyo ni sifa nini Arrahim. Lidhalika utapata Allah tabaraka wa taala katika kujisifu rehema zake anasema wa rahmati wasi'at kulla shay. Wa rahmati wasi'at kulla shay. Rehema zangu zimegusa na zimezunguka kila kitu. Yani hapa duniani kila kitu. Allah amewarehemu kila mtu. Rehema zitoka kwake. Na يوم القيامه na hapa duniani zile za khasa za waumini peke yake asemaje fasa aktubuha ha lilladhina yattaqun طيب kwa hivyo rahmatullah tabaraka wa taala wasi'a na amewahusisha nazo zile za hususia amewahusisha nazo waumini na ikiwa yule aliyoileta dini hii ya Uislamu amesifika na sifa hizi bila shaka hii dini itakuwa ni dini ya rahma vile vile nabii wa Uislamu hunu ni nabii rahma اللهم يمسيفنا صفهين نفسفهين يا هرومة وما أرسلناك إيش إلا رحمة للعالمين anaambia mtume wake hatujakutumiliza wewe isipokuwa uwe ni rehma kwa walimwengu wote si kwa Uislamu peke yake kwa walimwengu wote kwa walimwengu wote utapata Uislamu rehma zake wananeemeka nazo mpaka wasiokuwa waislamu Uislamu umewachongia haki wasiokuwa Waislamu na ukakataza kudhulumiwa wasiokuwa Waislamu vile vile. Na kuna ahadith chungu mzima. Bali kuna aya inasema kuwa Allah hajawakataza kuwafanyia wema nani? Wale wasiokuwa Waislamu ambao kwamba hawajawapiga vita. La yanhakumullah anil ladhina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum. Manake anaweza kuona shida ah lakini kafiri na wewe inafaa kumpatia ya akhi Allah asema hajawakataza kuwafanyia wema mnaishi nao vizuri ha mnawafanyia wema ni jirani yako unamfanyia wema ni mtu unayefanya naye kazi kazini pamoja mfanyie uzuri na hii ni katika da'wa watu wanapoona uzuri wa Uislamu na kuwa waislamu tabia zao ni hizi hili linakuwa ni wepesi kuwavuta wao kuingiza kwenye nini kwenye Uislamu lidhalika wengi waliingia katika uislamu kwa sababu ya nini muamala mzuri wa mtume sallallahu alayhi wasallam na hadithi ziko chungu mzima kwenye hili uislamu ni dini ya rehma kwa kuwa huyu nabii ni nabii wa rahma aliyokuja kueneza huko uislamu kama tulivyoona kwenye aya uislamu ni dini ya rahma ukiangalia kitabu chake ni kitabu cha rahma الله تبارك وتعالى وبيا يعني كتاب القرآن طبعا تزون كتاب القرآن كتاب رحمة الله تبارك وتعالى سيما كنت القرآن في آيات شنكم زيما موجة بكياك سيما وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه hatujakuteremshia wewe hichi kitabu شيء وساوى usawa uko wapi kwenye يانا هوا بني آدم wabainishie usawa na haki ni ipi endapo wataifuata basi watapata maisha mazuri kesho baada ya kufa kwao na kabla ya hapo hapa duniani kisha endelea kwa kazi nyingine ameiteremsha kitabu nini kwanza ni hiyo kazi ya pili wa rahmatan na iwe ni rahma yani hichi kitabu kiwe ni rahma liqaumin yu'minun kwa wale wenye kukiamini kwa hivyo Qur'ani ni rahma sheria ya Uislamu yote ni rahma lidhalika utapata katika sheria ya Uislamu kuna general principle Allah anasema la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha Allah hamkalifishi haikalifishi nafsi yoyote isipokuwa kwa kulingana na uwezo wake naam kwenye Uislamu kuna taklif kuna sharia lakini kila sharia ni kulingana na ule uwezo unapokuwa na uwezo inakuwa ni wajibu utekeleze unapokosa uwezo utapata kuna umeteremshiwa ile sheria mathalan angalia mfano wa nini wa kusali Wajib ni mtu aswali kwa kusimama. Anapokosa uwezo wa kusimama kwa sababu ya ugonjwa au uzee. Hadithi inasema salli qa'iman fa illam tastati' fa qa'ida Ikiwa uwezo sali kwa kukaa kwa sababu uwezo wake ni kukaa. Kwa hivyo Uislamu haukumlazimisha mtu afanye zaidi ya uwezo wake. Asiyeweza kwa kukaa fa ala jamb, asali kwa kulala. Utapata inachunga uwezo wa watu na hii ni sharia zote za Uislamu zote hii ni kaida general principle zote bila ya kuvua hata moja maamrisho ni kwa kulingana na uwezo wako makatazo kwa sababu ni kuacha na kuacha hakuhitaji nguvu wala uwezo bali kuacha ni kwa kuwa wewe huna haja ya kufanya kitu na maana ya kuacha ndio utapata katika kuacha unastahili uache kila ulichoamrishwa uache Huwezi kusema mimi sina uwezo wa kuacha jambo lolote lililokatazwa hakuna. Kwa sababu kuacha yenyewe tu logic ukiangalia kuacha nini? Hakuna energy unatumia katika kuacha kitu bali ni kusave, una save energy, una save mali, una save time ukiwaambiwa hili jambo usifanye. Sahihi? Mathalan tangale ulevi. Ulevi tumeharamishiwa, tumeambia tuache. Ukiacha ulevi haiko cost mali yako bali inakusevia mali yako ukiacha ulevu haikukosi energy yako na afya yako bali inakuhifadhia afya yako ha? bali inakuhifadhia time yako pengine mtu labda atoke aende sehemu ya kulewa muda kadhaa umpitikie bado akili yake haiko katika sawa unapotea ule muda na pengine adhuriki ndani ya pale kukosa akili apite akianguka gongwe afanye vile afanye hivi Taif. utapata uislamu katika makatazo yote umekatazwa ni kwa sababu utajisevia wala hakuna vile yatakukosta makatazo lidhalika makatazo wewe ni uwake tu lakini maamrisho yanakukost lazima ufanye ha? ni energy inatumika ndio ukaambiwa basi kwa uwezo ule Allah amekupatia kwa hivyo utaona uislamu ni dini ya rehma mpaka kwenye sharia zake bali utapata sharai za uislamu zinaonesha wazi zaidi hii ni huruma angalia katika zaka ni huruma ya tajiri kwa hurumia nani maskini ni, ni sheria ya Uislamu kutoa zaka wajib tajiri lazima atoe zaka na ni ya kuonesha huruma kwa matajiri kwa hurumia nani maskini طيب na sharai zote za Uislamu ukiangalia fiha rahma naam kwa hivyo dini ya Uislamu ni dini ya nini ni dini ya rahma naam jambo lingine la kutuonesha ukamilifu na uzuri na utukufu wa dini ya Uislamu ni kuwa alislam dinu litminan tamalizia na hili ni dini ya utulivu ingawa yako mengi ya kuzungumza lakini tutataka kuyarejelea tena haya haya machache tuangazie kwa mtazamo ya watu wa sunna vipi wana neemeka na mambo haya zaidi kuliko hata wale wengine walioku ndani ya Uislamu ambao kwamba si watu wa sunna ingawa sasa tunazungumza kiujumla waislamu lakini watu wa sunna wako na kufaidika zaidi na mambo haya kuliko wengine tutayangazia tuyarejelea tena lakini kwanza tumalizie hili alislam dinul itminan watmaanina ni dini ya utulivu uislamu ni dini ya nini ya utulivu kwa nini dini ya utulivu kwa sababu dini alislam yualliqu qalb almuslim billahi ta'ala alladhi khalaqa kull shay' dini ya Uislamu inafunga moyo wa Muislamu na Allah inamfunga moyo wake unaofunga na Allah ambaye kwamba ndio ameumba kila kitu Uislamu unakuharamishia moyo wako kuufunga na kitu kingine chochote isipokuwa uufunge na Allah peke yake moyo unapoelekea katika maombi umuelekee yeye moyo unapotegemea atawakkul unapomtegemea ukitarajia ufanyiwe lako umtegemee nani Allah peke yake unapopenda ule moyo umpende Allah peke yake na wengine wasiokuwa Allah uwapende kwa ajili ya Allah wala usiwapende istiqlalan anayestahili anayestahili kupendwa ni Allah peke yake na wengine wanapendwa kwa ajili ya Allah tunawapenda malaika kwa ajili ya Allah kwa sababu ni waja wa Allah wema wasiomuasi Allah tunawapenda manabii kwa ajili ya Allah kwa sababu ni waja wa Allah wema wenye kufikisha dini ya Allah tunawapenda watu wema kwa ajili ya Allah kwa sababu wao wanatekeleza na wanamridhisha Mola wao kwa hivyo utapata wengine wote wakupendwa ni kwa ajili ya Allah lidhalika Allah anastahili atakasiwe mapenzi asipendwe na mwingine apendwe peke yake kupenda na ni ushirikina lakini kupenda kwa ajili ya Allah ni imani tutafautisha mambo mawili tumesema malaika manabii waja wema wanapendwa kwa ajili ya nani kwa ajili ya Allah hii ni imani kwa sababu Allah ameamrisha kuwapenda wale anaowapenda yeye na yeye awapenda malaika awapenda manabii awapenda waja wake wema kwa hivyo lazima nasi tuwapende kwa ajili ya Allah ametuamrisha tuwapende kwa hivyo ni kupenda kwa ajili ya Allah ama kupenda pamoja na huu ni ushirikina Allah amekataza idhalika akawakejeli baadhi ya watu wanaofanya haya katika Qur'ani <clears throat> Asema Allah tabaraka wa ta'ala wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah wanawapenda kama wanavyopenda Allah yani wana wanampenda Allah sawa na kuwapenda wale yani wanampenda Allah pamoja na wale hawa akawaita wamefanya shirki wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andada yani shuraka ashraku billah kwa sababu nini kumpenda Allah pamoja na wengine kisha akatuambia waumini wa hakika ni gani walladhina amanu ashaddu hubban lillah wale waumini mapenzi yao ya kumpenda Allah ndiyo makubwa zaidi kwa nini kwa sababu mapenzi yao ni kamili ya ikhlas hawa mapenzi yao wameyagawanya nusu nusu kwa Allah nusu kwa wengine طيب kwa hivyo kumpenda Allah haitoshi lazima umpende Allah peke yake ndio itakuwa imetosha wala tusikanganyike eh basi kuwapenda watu wema ni vipi na manabii na huku ni kumpenda ni ukamilifu wa kumpenda Allah kwa sababu unapenda kwa ajili ya Allah wewe unampenda unapompenda mtu ukamilifu wa kumpenda ni upende mpaka kile anacho kipenda mke anapodai anampenda mume wake alafu mambo yote yale mume hayataki pale nyumbani utampata yeye anayapenda yale mambo yote mume anayoyapenda pale nyumbani yeye ndo hayapendi yule mume atasemaje wewe eh, bwana acha kunidanganya mama ah kwa hivyo ukamilifu wa mahaba ni upende kile anachokipenda yule unayempenda kwa hivyo ukamilifu wa kumpenda Allah ni kupenda vyote anavyopenda Allah. Allah apenda malaika, apenda anbiya, apenda waja wake wema, apenda amali njema. Uvipende vyote hivyo. Na uchukie kila anachokichukia Allah. Hii ndio ukamilifu wa kupenda. Kwa hivyo haya yote inaitwa hubbullah. Ama kumpenda Allah pamoja na wengine, hii ni hubbu ma Allah na hili linatambulika vipi inapokuja katika amri fulani yako ukadhihirikiwa hapa amri ya Allah inasema kwenda kulia na yule mwingine unayempenda kando na Allah inasema nenda kushoto ukabakia wewe mutaraddid sijui sasa nifanye nini hii tosha kwa kuwa wewe yule unayempenda unampenda pamoja na Allah wala humpendi kwa ajili ya Allah kwa sababu lao ungelikuwa umpenda kwa ajili ya Allah ungesema hapana, wewe hata huko kukupenda ni kwa ajili ya Allah. Kwa hivyo hapa nitaacha hili, umekosea, nitafuata yale nani anayotaka Allah. Huyo amempenda Allah na yule aliyowapenda alimpenda kwa ajili ya Allah hakika, lakini anapokaa amechanganyikiwa, hajui afanye nini. Sasa Allah anasema hivi, lakini huyu jamaa wangu nayempenda, kama ni shekhe, kama ni wali, kama ni yote tu, sijui sasa yeye amefanya hivi, itakuwaje? amekaa mutaraddid hajua afanye nini huyu amempenda aliyempenda pamoja na Allah si kwa ajili ya Allah je sasa anapoamua mimi nitafuata yeye huyu eh Allah achana nayo kando bila shaka hiyo ndio baya zaidi kwa hivyo utapata dini ya Uislamu imeleta utulivu kwenye moyo kwa sababu imeufunga moyo kwa njia zote zile ambazo kwamba ule moyo unaoelekea katika mapenzi katika kuogopa katika kutegemea na kutarajia katika kuwa na khushu amali za moyo zote umezifunga na Allah tabarak peke yake Allah semaje fala takhafuhum wa khafun msiwaogope wengine niogopeni mimi fatawakkalu eh, fatawakkalu eh, wa ala Allah fatawakkalu in kuntum mu'minin mumtegemee Allah peke yake ikiwa kweli ni waumini hapa tumeiona ile aya aliyosema mbele kwa Allah amewakejeli wale wenye kumpenda pamoja na wengine akawasifu waumini wenye kumpenda yeye peke yake kwa hivyo utapata njia zote za mafungamano ya moyo Uislamu umekuja kuufunga moyo ule na nani na Allah peke yake. Kwa ajili ya hiyo moyo ukapata utulivu kwa sababu unapata ukumbusho wa Allah daima. Unamkumbuka Allah daima na kumtaja Allah daima na kumtekelezea Allah anayoyaamrisha daima kwa hivyo moyo ukapata utulivu kama alivyosema Allah tabaraka wa taala ala llahi tatma'innu alqulub jueni kuwa kwa kumkumbuka Allah ukawa moyo daima umefungamana na Allah nyoyo ndio hupata utulivu kinyume na hivyo nyoyo zinakosa utulivu na ushahidi katika ardhul waqi' katika maisha tulionao leo hii yako mingi ya kushuhudia hilo katika matukio lakini tuchukue tukio moja tu pekee yake tukio la intihar inaitwa nini kizungu suicide suicide utapata tukio hili linatokea zaidi kwa jamii zisizokuwa za waislamu sana zinatokea kwa jamii zisizokuwa waislamu kwa jamii za Uislamu ni chache sana suicide na utapata hao wachache commit suicide ni kwa sababu ya upungufu ya mashikamano yao na hili dini ndio wakaingia kwenye jarima ya nini ya suicide kwa sababu sasa utapata nini utapata ni mtu amechoka na maisha ni mtu stress kwa sababu ya mambo ya mitihani akakosa kushikamana na dini iliyomwamrisha wakati wa mitihani afanye nini asubiri na ajue kuwa haya yote ni Allah ndio amemwandikia na madamu ni Allah ndio amemwandikia basi Allah hatomwacha anaporudi kumtegemea yeye na kuelekeza moyo wake kwake na kuridhika na ile hukumu yake Utapata Muislamu akiishi hivi anavyotakaniwa kuishi na Muislamu, upata utulivu hata kwenye misiba. Aliyekuwa na utulivu kwenye misiba hawezi kucommit nini? Suicide. Hili ni moja tu la kuonesha. Ukiangalia hata statistics, suicide inapatikana wingi katika jamii zisizokuwa jamii ya Uislamu. Na katika jamii ya Uislamu hizo kwa uchache zinapatikana, utaona chanzo ni kwa sababu ya upungufu wa kushikamana kwao wale watu na hili dini. Ndio kafikia mpaka kufanya commit suicide. Kwa hivyo utapata hii ni ushahidi wa kutosha, ni moja tu nayo mingi kuonesha kuwa dini ya Uislamu ni dini ya kuupatia moyo utulivu na dini yenye kuupatia moyo wako utulivu. Hiyo ndiyo dini inayostahili. Kwa sababu moyo ukipata utulivu basi wewe utahisi raha kwenye yale maisha ulionayo hata kama ni ya umaskini moyo wako umetulia lakini hata ukakusanyiwa ulimwengu wote na moyo bado haujatulia wewe unajiona mimi bado tu sijapata unafanya kila mpaka mwisho pengine ikakufikisha kwenye kuangamia sababu ya kule kupapia ukaingia kwenye makesi ukaingia kwenye issues kadhaa ikakufikisha pengine mpaka mtu akafikia katika madhara kwa sababu ya kupapia wakati tayari ashakusanyiwa ulimwengu kwa sababu amekosa utulivu kwa hivyo kufunguliwa ulimwengu utanufaika nako unapopata utulivu wa nini wa moyo na hata kule kubaniwa ulimwengu kwa sababu ya mitihani Allah anakuonja kwa kuangalia imani yako unapokuwa wewe umeshikamana na Uislamu ukapata utulivu vizuri basi utaishi vizuri kwenye hali hii طيب turudi sasa kidogo kuangalia haya mambo tuliyoyataja kwa mtazamo sasa kuangalia hawa ahlus sunna peke yao wanavyoneemeka na mambo haya zaidi kuliko wengine jambo la kwanza tulitaja nini kuwa alislamu dinun kamil Uislamu ni dini yani ya ukamilifu. Ahlus sunna wal jamaa utawapata wananeemeka zaidi na neema hii ya ukamilifu wa dini ya Uislamu kwa sababu gani? Kwa sababu hili jambo kwanza al-Islamu dinun kamil ni katika amongst principle kubwa zaidi wanazozitegemea ahlus sunna wal jamaa katika msimamo wao. Kwa ahlus sunna wal jamaa wamekinai kuwa dini ya Uislamu imekamilika kilichokamilika hakihitaji nini hatita hakihitaji nyongeza wala hakuna vile kitaweza kuongezwa niwape mfano wa hii chupa lao tuta hii chupa imejazwa maji mpaka hapa juu sasa imekamilika ndio tuchukue maji tujaribu kuongeza juu yale maji yatakuwaje yanamwagika kwa hivyo Uislamu ni dini iliyokamilika hai inakataa nyongeza dhalik kile ukitaka kuongeza inaripeli inakataa nini nyongeza ni mfano wa hiyo glass kwa hivyo ahlu sunna wamechukua hii ndio big ni katika amongst the biggest pro, yani eh, amongst the principles kubwa wanazozitegemea kwa Uislamu ni dini imekamilika kwa maana hatutaki kuongezewa na yoyote mwingine yale yale aliyoeleta Mtume sallam ndiyo dini yetu utapata ahlu sunna wal jamaa wanapinga uzushi wa aina yoyote hata wakadai wale waliozusha wakadai haya lakini ni mazuri naomba la Uislamu ni dini imefanya nini imekamilika haliwi jambo ni katika dini leo hii wakati wa kuwa zama za mtume halikuwa likihesabiwa ni kwenye dini haiwezekani bila hivyo utakuwa unadai kwa kuwa wewe umefanya jambo la ziada kwenye dini mtume hakufanya kwa hivyo wewe umemzidi mtume kwenye hilo jambo haiwezekani jambo kama hilo طيب لذلك الامام مالك asema fama lam yakun yawma idhin dina fala yakunu al dina jambo ambalo kwamba halikuwa ni dini wakati ule wa mtume na masahaba zake leo hii leo hii haliwezi kuhesabika ni katika dini kwa hiyo utapata ahlu sunna wao peke yao ndio wameshikamana na msingi hunu uzuri huno wa hili dini unadhihiri zaidi kwa ahlu sunna wal jamaa kuliko wengine katika mapote ya waislamu kwa sababu utapata wengine wote wako na mambo wamejiongezea ongezea wote wasiokuwa ahlu sunna wal jamaa utapata wako na mambo wamejiongezea ongezea tayeb kwa hivyo ndio utapata ahlu sunna wal jamaa kwa uchache wao manake wao ni wachache kwa uchache wao lakini utawapata ndio watu ambao kwamba wana wako kwenye utulivu wa hali ya juu hakuna kupapia papia wala kubabaika babaika kwa sababu wanajihisi wameshikamana na dini iliyokamilika hawajapungua kabisa kwenye dini yao wanashikamana na dini iliyokamilika ama wengine utawapata walipofungua mlango wa kujiongezea tayari ukafunguka mlango mwingine wa kupungua na hii ndivyo ilivyo as-salaf walikuwa wakisema la taqumu bid'ah illa bimauti sunna haisimami bid'a isipokuwa kwa kufa sunna ni mfano niliotolea mimi sasa hivi maji ukiingiza yatatapika yale mengine lidhalika utapata watu wa bid'a wote bila ya kuchegua wote utawapata mambo kadhaa katika misingi au mambo ya dini wako na upungufu mkubwa kwa sababu walipofungua mlango wa kuongeza tayari ukafunguka mlango wa kupungua dini idhalika utawapata wako na bidii kwenye yale mambo waliojizushia waliozushiwa lakini kwenye mambo ya dini ya kimsingi hawana bidii vile wewe chukua mfano wa bidaa yoyote wallahi wa billahi wa tallahi yoyote utawapata wana bidii ya kushikamana ile bidaa kufa kupona hata kupigana wanaweza pigana lakini yale ambayo kwamba ni katika dini bila wasiwasi bila shaka utawapata hawana bidii ile au wana upungufu mkubwa ndani yake na wenyewe wanakiri hapo mfano wa kusoma maulidi wenyewe wenye kusoma maulidi wanakiri mara ngapi wanaongea tunawasikia ha? wanasema kuwa ah utapata watu wengine bana siku ya maulidi msafiri mbele lakini hata kuswali sala ya jamaa hawakuji kuswali sala ya jamaa pengine tukidhania wanaswali nyumbani hawakuji kuswali sala ya jamaa au achukua mfano bid'a yote ile inayodhihiri utapata wale uko mstari mbele kwa shime ni watu ambao kwamba wako na upungufu mkubwa kwenye dini wakora wakora nini utapata wako na shime sana kwenye zile bid'a kwa sababu hili walipojifungulia mlango wa kuongeza kwenye dini ukafunguka mlango wa kupungua kwenye dini kwa sababu kila ukiongeza ni kama mfano glass ukiongeza inatapika kama walivyosema wao waliotangulia la taqumu bid'a illa bimauti sunna na mtu akifanya bid'a yoyote wallahi ajichunguze kuna sunna imekufa kwake hadha kwa hiyo utapata ahlu sunna wananeemeka zaidi na fadhila hili ya Uislamu kwa dini kamili kwa sababu ni msingi wao mkubwa wanaotegemea hilo likawapatia nguvu na thabati kwenye dini yao na likawapatia utulivu kwenye roho zao hawana shaka hata ndogo kwenye inawasibu kwenye dini kwa sababu wanakinai dini imekamilika ile ile aliyokuja na mtume ni hiyo hiyo naam jambo la pili ni kwa kuwa ad-dinu mahfudh dini imehifadhiwa hii ni uzuri wa kuonesha ni dini tulizungumza kwa dini imehifadhiwa Allah tabaraka wa taala kwenye Qur'ani inna nahnu nazzalna adh-dhikra wa inna lahu lahafidhun tumeteremsha hunu ukumbusho yani hii ni dini ukumbusho wa hii dini ambao kwamba ni wahi ima wa Qur'ani au sunna na sisi ni wenye kuihifadhi kuihifadhi ukumbusho huu usipungukie au usiondoke wala nini ahlu sunna wal jamaa utapata wao na wananeemeka zaidi na neema hii utapata sunna daiman ahlu sunna wako kwenye kuhifadhiwa kwenye dini yao kama tulivyotangulia kueleza watu wasiokuwa wa sunna kila wakiongeza mengine wanafanya nini yanapungua lakini ahlu sunna waliposhikamana na la kwanza kwa kwa dini imekamilika Allah akawahifadhia yale yao yote hayapungui yako pale pale mfano tuliotoa ule ule tunadagilia glasi imejaa maji haengezi kitu juu yale maji yamefanya nini yametulia pale yamehifadhika ndivyo ilivyo na jambo lingine ni kwa kuwa Allah tabaraka wa taala awatumia hawa ahlu sunna kama njia moja ya kuhifadhi dini yake kama njia moja kuhifadhi dini ndio leo utaona ahlu sunna wal jamaa uzushi wowote unaoongezwa kwenye dini utawapata wao ndio wanaofanya nini wanaujibu wanaukataza wanabainisha kwa kuwa hii ni batil si haki kwa dalili tawapata wao ni majeshi wa kuhifadhi dini isiongezwe ongezwe bila hivyo watu wangekuwa kama wale wa dini zilizotangulia angalia mangapi wameongezwa katika dini zao walikuwa kwenye uislamu maanisha wale walioteremshwa manabii nabii Allah Isa kabla yake nabii Allah Musa waliteremka na uislamu lakini uislamu waliokuja kulingania leo uko wapi kwa wafuasi wanaodai kuwafuata Musa na Isa uko tena kwa sababu nini hakukuwa na hii ya kuhifadhi ile dini na kuwajibu kila wanaoru wanaozusha utapata wao kila mtu akijuzushia kila mtu ah, ah shauri yake bwana yeye na msimamo wake shauri yake kwa hivyo inakili ina, ina, ina, ina paka mwisho ile dini yenyewe imesahulika kabisa lakini watu wa Waislamu ahlusunna waljamaa hakuna cha shauri yake ad-dinu dinullah ukiongeza utajibiwa itabainishwa batili ile nyongeza yako na kuwa si katika dini kwa hivyo utapata ahlus sunna wal jamaa Allah kawatumia katika kwa nini kuihifadhi hili dini na hili mtume amelitaja katika hadithi mtume sallama asema katika hadithi yahmilu hadha alilma min kulli khalafin udulu yahmilu hadha alilma min kulli khalafin uduluhu yanfuna anhu ينفون عنه ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين asema hii ni elimu yani ya kutoka kwa Allah ya Qur'an na Sunna yani dini ya Uislamu inabebwa na kila generation inayokuja wale watu ambao kwamba ni waadilifu zaidi ndio wanaibeba hii elimu kuihifadhi sawa sawa yani katika generation ya masahaba wote ni waadilifu kama alivyotuambia Allah tabarak wa taala radiyallahu anhum wa radu an wakaifikisha masahaba vizuri katika jil ile generation ya tabi'in utapata wale waliokuwa waadilifu udul walihifadhi ile dini sawa sawa katika tabi'in katika aimatu salaf hivyo hivyo generation after generation ah yahmilu hadha alilma min kulli khalafin udulu wafanya nini asema yamfuna anhu tahrif alghalin wana yondoshia hili dini yale mabadiliko wanaojaribu kuyatia wale watu wa kufanya ghuluu wale watu wa kwenda to the yani wana ex, watu wa extremism kutaka kuvuka mipaka aliyoweka Allah wasonge mbele utapata ahlu sunna jamaa wanawarudi pana hilo si katika dini طيب vile vile asema wa intihala almubtilin na bid'a bid'a zile za watu wa batil pia utapata ahlu sunna wanazi wanazijibu wanazi wanazigonga wanaepushia uislamu na hizo si katika udini si katika uislamu طيب alafu asema wa ta'wil aljahilin na tafsiri za wajinga wasiokuwa na elimu ya sawa iliyotoka kwa Allah tabarak wa taala tupata ahli sunna wamesimama majeshi wanatekeleza hivyo mtume asema yahmilu hadha alilma min kulli khalafin udulu طيب kwa hivyo wakasifiwa ahlu sunna wal jamaa walioshikamana na ile ile dini iliyokuwa wakati wa mtume alayhi salatu wasallam peke yake ile wasikubali nyongeza na wakatae kila nyongeza waijibu waiepushe wakasifiwa na mtume kuwa ni waadilifu kwa hivyo utapata wao wana hadhi kubwa ya masala nini hii ni uh, khisla na hii ni sifa kwa kuwa dinu islam dinun kamil alafu ziada hapo ya pili pia khisla ya kuwa nini dini islam mahfudh dini ya uislamu ukiitaka vile vile ilivyokuwa wakati wa mtume alayhi salatu wasallam huipati kwa wengine isipokuwa kwa ahlus sunnah kwa sababu gani? Principle yao dini iliyokuwa wakati wa mtume iliyozuka baadaye, si katika dini hatuitaki. Ukienda kwa wengine utapata hii imewekwa na shekhe fulani, hii imewekwa na imamu fulani, huu ni uradi wa shekhe fulani, huu ni uradi wa shekhe. Wenyewe wanakubali kwa kuwa hili ni hawa hawa mashekhe hawa mashekhe zetu, hayatoki kwa nani? Lidhalika yanasibishi kwa mtume alayhi salatu wasallam. Ah, kasikia uradi wa fulani, uradi wa fulani, sijui sala ya fulani, sijui hakadha kwa hivyo ukitaka kupata dini kiukamilifu utaipata kwa nani kwa ahlus sunna wal jamaa Na, na dini iliyohifadhiwa vile vile isiyoingia mabadiliko utapata kwa nani kwa ahlus sunna wal jamaa jambo la tatu alislamu dinul islah uislamu ni dini ya nini ya kutengeneza utapata ahlus sunna hapa ndio wako kilele katika kudhihirisha uzuri huu wa hii dini kuwa ni dini ya kutengeneza uislamu ni dini ya kutengeneza Idhalika utawapata ahlus sunna wal jamaa ni watu waliosifika pakubwa na ile sifa ya nasiha ad-dinu an-nasiha nafikiri adhana tayari si ndio tafadhali tunaendelea baada hapo inshallah الإسلام دين الإصلاح tumeona kuwa katika ahadithi mtume alayhi salatu wassalam azungumzia jambo hili akasema ad-dinu an-nasiha tukaona maana ya nasiha nini kuwatakia watu khairi na kuwahofia watu na shari ukawaamrisha kila jambo ambalo kwamba litakuwa khairi na wao na litawatengenezea maisha yao ya hapa duniani na ya kesho akhera na ukawakataza watu na kila jambo ambalo kwamba linaweza kuwaharibia maisha yao ya hapa duniani na ya kesho akhira hiyo ndio nasiha utawapata ahli sunna wal jamaa a'zamu nasi nushan lil umma wao ndio watu walio wanaowapatia umma nasiha zaidi kuliko wengine kwa nini kwa sababu a'zamu nusha kwanza ni kutaka watu wabakie kwenye dini ile ile aliyokuja nayo mtume sallallahu alayhi wasallam tapata ahlu sunna wal jamaa wanaamrisha watu washikamane na yale aliyokuja nayo mtume sallallahu alayhi wasallam wakiwaambia kuwa ikiwa yale yalitosha kutengeneza maisha ya duniani na ya akhira maisha ya mtume na masahaba zake basi yale yale ndio yanayotosha kutengeneza maisha yetu ya hapa duniani na ya, ya akhira hii ndio kauli na ndio manhaj na ndio msimamo wa ahli sunna wal jamaa as-salafiyun kwa hivyo utapata wao ndio a'dhamu nasi islahan ndio watu wenye kusalihisha zaidi nukta nyingine yenye kufungulia zaidi hili utapata Allah tabaraka wa taala katika Qur'ani atuelezea kuwa asli ya kutengea ulimwengu ni at-tauhid at-tauhid ndio asli ya kutengeneza ulimwengu na shirk ndio asli ya kufisidi ulimwengu Allah tabaraka wa taala alieleza hili katika سورة suratul baqara baada آية aya inayosema inna allaha la yastahi an yadriba mathalan ma بعوضة fama fawqaha فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه عهد يا Allah ni gani hapa ahadi ya Allah ni ahadi aliyoichukua kwa viumbe wote alipowatoa viumbe wote kwenye mgongo wa Adam akawaambia alastu birabbikum mimi siye mola wenu anayestahiki kuabudiwa na nyinyi wakajibu wote wakasema bala shahidna kwa nini tumeshuhudia hilo hii ndiyo ahadi ya Allah tabarak wa taala kwa sisi na kila tukinaposali swala yoyote ya faradhi au ya sunna tunaikariri ahadi hii ni kumpatia Allah tabaraka wa tunaposema iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in katika sura al-Fatiha hii ni ahadi tulimpatia Allah kabla hata ya kuja ulimwenguni alafu na leo baada ya kuja ulimwenguni katika kila sala tunaikariri tunaombea ya Allah peke yako ndio tutakuabudu na kutoka kwako peke yako ndio tutaomba msa, msaada hii ni ahadi kwa hivyo hii ni ahadi Allah tabaraka wa taala asema hapa wale wenye kufisidi ha alladhina yanquduna ahda Allah min ba'di mithaqihi wanaoivunja ahadi ya Allah baada ya kufungwa sawa sawa ile ahadi na wakaichukua kwa wataitekeleza wayaqta'una ma amara Allahu bihi an yusala, na wanayakata kila aliyoamrisha Allah yaungwe. Allah ameamrisha kiungo kizazi, Allah ameamrisha watu waungane sawa sawa na tauhid. Allah ameamrisha kila aliyoamrisha Allah kuliunga, ukawapata wao wanalikata. Kisha mbele asemaje? wayufsiduna fil ardh, kwa hayo yote wanafisidi kwenye ardhi, wanafisidi kwenye ardhi kwa hayo yote. Ndio maana utaona at-Tabari huna amelitaja jambo. Asema a'zamu salahin fil ardi tauhidullah wa a'zamu fasad ash-shirku billah. Tayib, na hili Allah alibainisha tena zaidi wazi aya nyingine kwenye sura al-Baqara inayofuata baada hizi aya kwa moja au mbili. Asemaje? Alladhi khalaqa lakum ma fil ardi jamia. Allah ambaye kwamba yote ya kwenye ardhi ameyaumba kwa ajili yenu nyinyi. Yote kwenye ardhi yameumbwa kwa ajili yetu sisi sawa yani kwa ajili sisi tujisaidie nayo kutekeleza ile mission tuliyokuja hapa nayo kuitekeleza hapa duniani mission gani tumeletwa kuitekeleza hapa duniani wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budu Allah sema sikuomba binadamu wala binadamu isipokuwa waabudu kwa hivyo sisi tumeumbwa kuabudu na kumtakasia Allah ibada na kumfanyia tauhid na ikhlas na vingine vyote vya ulimwenguni vimeumbwa kwa ajili sisi tujisaidie navyo kutekeleza lengo hili na maksudi haya endapo tutavitumia vyote katika ardhi kwa ajili ya kumtakasia Allah tabaraka wa taala ibada neema zote za kuneemesha Allah tabaraka wa taala ukazitumia kwa ajili ya kumtakasia ibada utakuwa wewe unatengeneza kwa maana kutengeneza ni kukitumia kitu kwa matumizi kinachostahili kile kitu kutumiwa na unapovitumia utumia neema yoyote katika neema za ulimwenguni kuanzia uhai uliopewa nguvu ulizopewa neema zote ulizopewa ukatumia katika kumshirikisha Allah utakuwa unatumia hivi vitu kinyume na hivi vitu vilivyoumbwa kutumika vimeumbwa kutumika katika kumtakasia Allah nini ibada unapotumia kivingine utakuwa unaviharibu vile vitu ndio Allah washirikina akawaita wafisidi kwenye ardhi na wale muwahidin ndio wanaotengeneza kwenye ardhi kwa sababu wanatumia neema zote kwenye ardhi kwa njia alizo zinazostahili kutumika na wale wanatumia kinyume chake kwa hivyo ikiwa hiyo ndio islah kwenye ardhi na msingi wa islah basi ahlu sunna wal jamaa as-salafiyun da'wa yao imejengewa msingi wa kwanza kabisa ad-da'watu ila tauhidillah tabarak wa ta'ala kulingania kutakasiwa Allah ibada na haki zake apelekewe peke yake bila kushirikishwa hii ndiyo msingi mkubwa wa ahlus sunna wal jamaa lidhalika utapata ahlus sunna jamaa salafiyun wasema kwanza awalan ad-da'watu ila at-tauhid kwanza kabisa kulingania kwenye tauhid kwa hivyo wao wana hadhi kubwa na percentage kubwa katika neema hii ya Uislamu ya kuwa Uislamu unatengeneza na unazuilia ma, maharibifu jambo lingine tulizungumza ni jambo la rahma kwa Uislamu ni dini ya rahma na hili zaidi kwa ahlu sunna wal jamaa kwa sababu wanawahurumia watu wakiwataka watu warudi kwenye yale ya kuwaongoa wao na yale ya kuwasalimisha wao ambayo kwamba ni yale aliyokuja nayo mtume peke yake na wanawakataza watu kuenda kwingine kwenda kuzusha mambo ambayo kwamba hakuja nayo mtume kwa sababu yale yatawapeleka motoni kama alivyosema mtume salatu wasalam wa kullu bid'a dhalala wa kullu dhalalatin fi finnar utapata ahlu sunna jamaa wanawakataza watu bid'a kwa nini kwa sababu wanawahurumia wasije wakaparaga haya mambo yakawafikisha wapi kubaya na wanaoamrisha sunna na kushikamana aliyokuwa nayo mtume alayhi salatu peke yake kwa sababu haya ndio watakaompeleka mtu katika mema na kuzuri na kuliko na wema kwa hivyo utapata ahlus sunna nasibu kubwa pia kwenye kwenye hili tunaharakisha sahihi kwa sababu time unaona ime adia imefika naam Tayeb. Jambo la mwisho tuliolitaja ni kuwa al-Islamu dinul Ni dini ya utulivu wa tumanina. Ah, tukaelezea kiurefu lakini hili utalipata liko pakubwa sana kwa nani? Kwa ahlu sunna wal jamaa. Kwa sababu gani? Kwa sababu wao wameshikamana hivi. Hii ni dini ni yale aliyokuja nayo Mtume sallallahu alayhi wasallam bas Kuna mtu anashaka aliyokuja nayo mtume yatosha kumfikisha katika bara la amani na salama na kusalimika na kuokoka hakuna mtu mwenye shaka hilo hakuna mtu mwenye shaka dalili watu wa sunna wametulia nyoyo zao hawana wasiwasi hata mdogo kwa kuwa haya tunayoyafuata ambayo kwamba ni yale yaliyokuja nayo mtume sallama peke yake wala hatukubali nyongeza haya yatosha kutusalimisha sisi na kutufikisha katika bara la amani taib lakini watu wa batil watu wa bid'a yako wapi hayo na wao msalamu warahmatullahi wabarakatuh yako wapi hayo na wao vile vile utawapata watu wa sunna pamoja na uchache wao na wingi wa wale wenye kuwafanyia uadui utawapata huna ulimwengu si wenye kubabaika ndani yake wakunjuliwe walillahi alhamd wafinyiwe hawago wala hawaingiwe na hofu wapate wenye kuwa sponsor alhamdulillah wakose alhamdulillah sunna yaendelea wala haitasimama wala hawakimbilii kimbilii katika mambo ya kinini na yoyote anayedai kwa katika ahlus sunna na iwakimbilia kimbilia katika tamaa za kilimwengu ni upungufu wako nao wala sunna haimuelekezi vile sunna haimuelekezi vile kwa nini kwa sababu sunna aliyoibeba yampatia garanti kwa yeye atanusuriwa awe na mali asiwe awe na uwezo asiwe ile sunna aliyoibeba yampa garanti kuwa yeye atanusuriwa na Allah tabaraka wa taala habaiki kabisa Mtume عليه الصلاه والسلام tufunga na hili asema la tazalu ta'ifa min ummati ala alhaqi dhahirin la yadhurruhum man yakhdhuluhum hatta yati amru Allah hakiwachi kikundi katika umma wangu kubakia juu ya haki wakiwa wamedhihiri ظاهرين ومدهير يعني هم نصوري ولا الله تبارك وتعالى هوا ذريك نوين يكوا خليفو نوين يكوا أندامين ولا ذيبي هلو هل وضرو مبكى أمر يا الله فيك بسمع الله وقيامنا وقيامنا والمنكم لزكا طيب هذا هو الوليف وآل السنة كيكون ليهيك متومي البوليز عليه الصلاة والسلام نكنا ناني كتك أحاديث نجنيزو أسيما kuwa wale ambao kwamba watanusurika peke yao alladhina hum ala mithli ma ana alayhi wa ashabi ni wale ambao kwamba wakuna mambo ya kidini mfano na haya ni kunayo mimi leo tu na masahaba zangu hawaongezi hawapunguzi hiyo ndio sifa ahli sunna wal jamaa lidhalika utawapata wakuna itminan na utulivu fahmadullah ala alislam wahmadullah ala sunna muhamidini allah juu ya hunu uislamu aliopatia لنعمة أعظم نعمة نمو حميد الله تبارك وتعالى وهي سنة فهي أعظم نعمة بعد نعمة الإسلام فالحمد لله على الإسلام والسنة watu wausome uislamu wao kiuhakika halisi ulivyo watu waisome sunna washikamane nayo sawa sawa wallahi hadhihi hiya safinatu najat wama siwa ma fiha illa alhad hili ndio jahazi la kuokoka na mengine yote ni uangamivu mtupu wala hakuna kuokoka نعم صلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم تمي وبتشيا كما دقيقه 1 ama 2 تتسامحه بهذا